вострая брама. Падарункі, які ад нас хавае калядны дзед. Чаму ён гэта робіць? Нацыянальныя прэміі ў праграме вострая брама. Удзел бяруць мастак Віктор Маркавец, літаратары Адам Глёбус, Алясь Аркуш і Андрэй Дэнько. Перадачу вядзе аўтар Сергей Дубавец. Сёлета напярэдадні калядаў мы гаворым у вострай браме пра падарункі пра нацыянальныя творчыя прэміі пра іх месца і ролю ў беларускай культуры колісь і цяпер Нашы прэміі не сталі такімі знакавымі з'явамі як усясветная нобелеўская або французская братоў ганкураў нашы недаўгавечныя і сёння ўжо сапраўды нагадваюць калядны падарунак то гэта скульптурка то проста букет кветак Некалі былі савецкія прэміі, уручаліся яны з сапраўдным імперскім размахам і паводле грашовага аб'ёму і паводле значэння. Іван Шамякін нядаўна ў ліме згадваў пра сваю сталінскую прэмію і пра тое, як яна ператварала маладога пісьменніка ў ідэалагічнага паўбога. Казалі, што ўсе творы, вылучаныя на тую прэмію, чытаў сам Сталін. Сёння калегі Івана Шамякіна, у адрозненне ад яго самога, найчасцей імкнуцца не згадваць свае сталінскія і ленінскія ўганараванні. Заслужаныя работнікі культуры БССР ператварыліся ў даведніках у заслужаных работнікаў Беларусі. Стварылася некалькі новых прыватных прэміяў, але яны, як правіла, зусім сімвалічныя дзяржаўныя прэміі здэвальваваліся яшчэ за савецкім часам і ніяк не ўплываюць на культурны працэс. Гэта пры тым, што такі ўплыў галоўная задача творчага прэміявання. Дастаткова згадаць, колькі марыцца ў нас пра нобелеўскую прэмію для Васіля быкова, што рашуча паўплывала б на прэстыж беларушчыны найперш у самой Беларусі і змяніла б грэблівае стаўленне беларускага начальства да роднае мовы, культуры нации. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. У апошнія савецкія гады прэстыж савецкіх прэміяў быў зусім непараўнальны з тым размахам і вагою сталінскіх прэміяў, пра якія згадвае Іван Шамякін. Што, да прыкладу, на пачатку 80-х значыла якая-небудзь прэмія ленінскага камсамолу Беларусі. Акурат такую прэмію атрымаў тады мастак Віктор Маркавец. З ім пра гэта гаворыць Сергій Харэўскі. Вывучаючы мастацтва два стагоддзя я звярнуў увагу на істотную акалічнасць. Чым бліжэй да мяне па часе творца, тым цяжэй нешта пра яго даведацца. Няма дзённікаў, шчырых лістоў. Але самае істотнае. З апошніх энцыкляпедыяў і даведнікаў прападаюць цэлыя плоймы твораў, што стваралі мастакі. Напрыклад, пра Леніна ці сацыялістычны В'етнам прападаюць дэфініцыі член кпсс з такога году альбо лаўрэат прэміі ленінска камсамол прападаюць нават гады адукацыі ці па-іншаму пішуцца месцы нараджэння каб не страціць тыя ўспаміны я запытаўся ў мастака Віктора маркаўца які атрымаў прэмію ленінска камсамолу 1980 -го году за што ж уганаравалі яго на засталася як бы серыя прысвечаная так сказаць жыццю беларускаму дзед балесе бабка марыся свята ў докшыцах по-моему три работы назывались купалля это то было вот такое пацяпленне калі прыйшлі як бы нашы дэмакраты типа шемялёва свинтаховскага вот яны тогда былі правілі ў саюзе яны начали цянуць хлопцу пазіцыя такая была а А як это отбывалось, все это, это узнагороживание, это дело? В Москве было все что? При чем тут Москва? Это, <laughs> это было вельми. Был некий вечер у палаты чугуночников. За мной были такие особы, как э, Веросы и славный этот самый славянист Попков, поэт. А кто там больше, я не ведаю. Это было где-то, по-моему, 81 или же 82 И как была грошовая как бы, премия? Ой, грошовая премия. О чем ты говоришь? Я даже не помню, что это 500 рублей на три гроши. Потому что там были премии абсолютно разные. Кому-то было больше, кому-то меньше. Никто даже и не знал. Ни в одном словом на банкет бы не хватило, если бы я кому-то проставлял. А что для вас значила эта премия тогда? Ну, тады, тады это, знаешь, у духе, так сказать, часу. Я... Ну, немножко меня здивило, и как-то я сморщился, но тады, знаешь, у всех хлопцы считали, многие тады была вообще компания, что надо все это своих тянуть, там это самое, то ту партию, то еще куда там, знаешь, и все эти барочкины, все это ходили, и басалыги в той же самой. Белорусизация громадства ник отбывалась в той час. Соромно, не соромно, но так особо не ухвалевался так натурально. Я тогда больше думал про, про работу, и поэтому для меня это было не так, ну, само собой. Мастак Віктор Маркавец згадвае, што адзінае, дзеля чаго яму ўрэшце спатрэбілася ў жыцці звання лаўрэата прэміі ленінскага камсамолу Беларусі, гэта магчымасць падпісаць знакаміты ліст беларускай інтэлігенцыі да Гарбачова. Напісаў той ліст Яўген Кулік, а падпісвалі толькі імянітыя творцы. Вось жа камсамольская прэмія надавала чалавеку імянітасці. Сёння стаўленне да прэмія ўзмянілася на адваротнае. Найбольш радыкальна выказаўся на гэтую тэму пісьменнік і выдавец Адам Глёбус. Заняты ў кніжным бізнесе, глёбус існуе акурат паміж такімі паняццямі, як літаратура і грошы. Мой зямляк кандрат крапіва напісаў найлепшы твор пра прэміі. Дыплямаваны баран называецца ведаюць тую байку ў школцы паўтараць не буду скажу яшчэ пра літаратурныя прэміі яны патрэбныя пачаткоўцам графаманам з правінцыі уладзе і чынавенству тое чынавенства стварае уяўную іерархію літаратуры уяўную бо богданович з багушевичам і гаруном ніякіх прэміяў не атрымлівалі а стварылі новую беларускую літаратуру за прэміі пісьменніку на павінна быць сорамна. Гэта галоўнае, сорамна павінна быць. Мяркую брылю сорамна за сталінскую прэмію, як быкаву за ленінскую. Сартру вось было сорамна за нобелеўскую прэмію. Сартар, дарэчы, адмовіўся ад грошай і ад прэміі. Мужны ўчынак. У нас ніхто ніколі ад прэміяў не адмаўляўся і доўгі час не адмовіцца. Такія мы ўжо сціплыя беларусы. Вось аркуш, дал мне премию цаглины. Зневажливая, меж иншим, премия. И назва зневажливая. А я не одмовился. Сказал, что машина у меня взломалась. Не поехал, не отримал. Але же не одмовился. Коли ты литератор, ты мусишь рыхтоваться не до отримания Нобеля, а до отмовления от Нобелевской премии. Адам Глёбус выступае за адмаўленне ад прэміяў, аднак сам на такое адмаўленне не знаходзіць у сваім беларускім характары рашучасці. Такім чынам з'яўляецца на свет яшчэ адна метафара нашай нацыянальнай сціпласці. У нас сапраўды ад прэміяў не адмаўляюцца. Праўда, зараз жа згадваю апошні выпадак, калі валанцёры ў курапатах адмовіліся ад прэміі харты 97. Верагодна забракавала хлопцам ды дзяўчатам тае сціпласці. Зрэшты сціплы чалавек і не мусіць лезці на вочы будаўнікам кальцавой дарогі і начамі грэцца ў намёце на месцы будучага мемарыялу. Сціплы сядзіць дома. вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў аўтар праграмы Сергей дубавец найбольш вядомыя сёння беларускія прэміі якраз недзяржаўныя гэта ляўрай беларускага пэн-цэнтру прэмія часопіса архе і гліняны вялес таварыства вольных літаратараў апошні з'явіўся на свет з ініцыятывы алеся аркуша і ўручаецца ўжо амаль 10 гадоў пра літаратурную прэмію гліняны вялес казаць і проста і складана Просто тому, что есть про что расповесьте. Премия присуджается уже с 93-го года, когда она была заснована товариством вольных литераторов. За гэты час вакол вялеса паўстала шмат розных легендаў, здарылася безліч прыгодаў і проста цікавых гісторыяў. А складана таму, што гліняны вялес па-ранейшаму застаецца непрызнанай прыватнай ініцыятывай, да якой шмат хто ставіцца скептычна, а шырокая культурніцкая грамадскасць упарта яе ігнаруе. Гліняны вялец застаецца гэткім андэграўдным маргінальным мерапрыемствам, калі казаць больш дакладна нефармальным. А ў Беларусі звыкліся прызнаваць толькі тое, што мае афіцыйнае паходжанне, сыходзіць ад дзяржавы і улады. Зусім рэдка сустрэнеш у біяграфіях вялесаўскіх лаўрэатаў згадкі пра ўганараванне ТВЛаўскай прэміі. Вазьміце новыя біяграфічныя даведнікі. Ні ў Арлова, ні ў Славаміра Адамовіча, ні ў Разанова згадак пра вялесаўскае лаўрэацтва няма. Хаця зусім нядаўна можна было даведацца, хто з беларускіх пісьменнікаў з'яўляецца лаўрэатам ленінскага камсамолу выключэннем у гэтым шэрагу бадай з'яўляецца людка сильнова якая паведаміла пра сваю вялесаўскую адзнаку у даведніку кембриджскага біяграфічнага цэнтру у расповедзе алеся аркуша вычуваецца яшчэ адзін заўсёдны спадарожнік усялякага прэміявання крыўда тут гэта крыўда за непрызнанне вялеса як сур'ёзнай літаратурнай з'явы Магчыма, галоўныя чыннікі, якія надаюць прэміі прэстыж, гэта яе доўгажыхарства, яе матэрыяльная каштоўнасць і спраўджаная гадамі правільнасць выбару лаўрэатаў, якія ўжо самі ўтвараюць пэўны алімп нацыянальнай культуры. Але сяркуш працягвае. Пры ўсім гэтым гліняны вялец застаецца ці не адзінай беларускай незалежнай літаратурнай прэміяй якая прысуджаецца выключна за літаратурныя дасягненні. Ёсць яшчэ прэміі беларуская пэн-цэнтру, імя Францішка Багушевіча і імя Алеся Адамовіча. Але імі адзначаюцца перадусім змагары за свабоду слова. Цяжка назваць літаратурнай прэміяй і прэмію часопіса Архэ, бо яна надаецца не за мастацкі твор, а за культурніцкую дзейнасць. Сярод яе лаўрэатаў пераважна публічныя дзеячы палітыкі і культуры. А глінянага вялеса можа атрымаць чаляр або сельскі настаўнік, які стварае ў сваім жыццёвым зацішку літаратурныя творы і друкуе пераважна за ўласныя грошы свае кнігі. Гліняны вялес гэта не каперта з грашыма якімі часам узнагароджваюць перадавікоў працы за творчыя дасягненні з нагоды прафесійнага свята або дня перамогі гэта хутчэй сяброўскае цёплае слово пахвала паплечнікаў з літаратурнага цеху таму вялез і не крыштальны і не залаты і нават не срэбны ён гліняны самага творчага непадкупнага матэрыялу з якога бог зрабіў чалавека на і ўва што ператвараецца чалавек па сканчэнні жыцця. Гліняны вялез адмыслова прысуджаецца за лепшую мастацкую кнігу году, бо зусім недастаткова напісаць твор або надрукаваць яго ў перыёдыцы. Для Беларусі па-ранейшаму застаецца актуальнай праблема нацыянальнай кнігі, якая мусіць выходзіць ва ўсіх кутках не такой ужо і малой нашай краіны а твлаўская літаратурная прэмія павінна гэтаму працэсу спрыяць. Зусім іншую значнасць мае гліняны вялез для полацку і полачыны. Уганараванне прэміі сталася ўжо важкай традыцыяй мясцовага культурнага жыцця. Урачыстасць адбываецца ў полацкім музеі беларускага кнігадрукавання. Прыгожая нефармальная цырымонія, сапраўднае свята краснага пісьменства. А наконт гісторыяў, Іх шмат, і з іх можна скласці цэлую кнігу. Пра тое, як Анатоль Сыс скраў стода вялеса ў Славаміра Адамовіча. Або пра тое, як старшыня Саюзу пісьменнікаў Вольга Іпатава прапаноўвала мне абмяняцца прэміямі. Мы, ТВЛаўцы, уганаруем каго-небудзь з СП, трэба меркаваць кагосьці з яго кіраўніцтва, а афіцыйныя пісьменнікі выдзеляць адну дзяржпрэмію нам – на выбор ці то меліжа ці то караткевіча ці якую кольвічы іншую вядома пра дзешавіць вялеса мы не пагадзіліся жарт канешне а калі сур'ёзна дык вялеса можна зарабіць толькі сумленна стацца аўтарам цікавай таленавітай мастацкай кнігі алесь аркуш згадаў прэмію часопісу архе і сказаў што яна не літаратурная бо даецца не за літаратурныя творы У чым тут спецыфіка і якое месца прэмія Архе займае сярод іншых беларускіх уганараванняў. Пра гэта я гаварыў з адным з заснавальнікаў згаданай прэміі Андрэем Дыньком. Прэмія Архе, я так разумею, это не літаратурная прэмія, не за літаратурныя творы. Прэмія Архе была задуманая ў 1999 годзе і задумлялася яна як не літаратурная прэмія альбо дакладней не толькі літаратурная прэмія на той момант ужо існавала існавалі дзяржаўныя прэміі існавала прэмія гліняны вялес таварыства вольных літаратараў прэміі пен клубу а нам хацелася трохі пашырыць кола тым што ўсё беларускае за дужа часта зводзілі да літаратуры часта заганялі ў межы такога літаратурнага гета нам хацелася гэтую э, прэмію яшчэ раз падкрэсліць што ні одно літаратурнае слово сёння важе і ні одно яно можа пашыраць межы беларушчыны Увогуле прэмія задумлялася як прэмія для таго самага важнага, што э, пашырае межы беларускага маўлення. Ёсць у нашай прэміі ўжо пэўныя традыцыі, на яе могуць вылучаць, прапаноўваць э, намінантаў сябры рэдакцыі часопіса архы. Тыя, хто прапановыя намінантаў і тыя, хто ўдзельнічае у галасаванні па выбары не могуць быць прапанаваныя ў якасці намінантаў на прэмію. Абодва апошнія гады гэтыя так адбывалася, што менавіта тыя кандыдаты, якія былі вылучаны непасрэдна на апошнім паседжанні, яны і станавіліся лаўрэатамі прэміі Архэ. У 99 годзе на апошнім паседжанні мы чамусьці адзінадушна прыйшлі да думкі, што лаўрэатам мусіць стаць палітык, што гэта мусіць быць прэмія за сумленае слово палітыцы і тады выбор рабіўся паміж вінцком вячоркам які узначаліў пэўных адраджэння і юлію чыхір якая адчайна змагалася за тое каб уратаваць мужа каб ну, выцягнуць турмы мужа перамог вячорка у 2000 годзе таксама ідэя про той каб буду уганараваць музыку вынікла ў апошні момант і прамя дасталася лявону вольскаму спеваку які э, якраз перад гэтым вызначыўся надзвычайнымі для беларускай музыкі альбомамі не ведаю хто будзе наступным лаўрэатам прэміархе показываются самые разные идеи. Премия архив вручается при конце весны. Еще есть час. Это фиксованная премия, грошовая премия, так? Видите, это на этот момент не грошовая премия. В 99-м году символичную сумму мы вручили, в 2000-м не было даже символичной суммы. Это премия, которая сводится до букету клеток. А какие есть планы, какую ты бачишь отдаленную будущую этой премии? яна ў вас што-небудзь большая будзе развівацца ці застанецца такой камернай прэміяй адной рэдакцыі аднаго часопіса прэмія задуманая як прэмія якая пашырае межы беларускага слова і гэта э, значыць што ў будучыні яна магчыма будзе ўручацца нейкую большую калегіяй у любым разе часопіс архе адкрытае прадпрыемства і адкрытае э, кола і я думаю што гэтая прэмія будзе такое самаадкрытае. Галоўны рэдактар нашай нівы і заснавальнік часопіса Архе Андрэй Дыньку лічыць, што нацыянальная прэмія павінна быць камернай. А камісія, якая прэмію прызначае невялікай, як французская акадэмія. На думку майго суразмоўцы, з часам беларускія прэміі стануць буйнымі ў грашовым эквіваленце за лаўрэатам прэміі таварыства вольных літаратараў будуць бегаць дзяржаўныя і недзяржаўныя выдавецтвы, прапануючы высокія ганарары. А прэмію архе будуць фундаваць разам дзяржава і кампаніі. Апраўдваючы камернасць недзяржаўных прэміяў, Андрэй Дынько згадвае прэміі дзяржаўныя, якія скампраметавалі сябе менавіта сваёй сімфанічнасцю. у эфіры радыё свабода вы слухаеце аўтарскую перадачу сергея дубаўца вострая брама вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў у Гэта праўда, што на тле пампезных раздачаў дзяржаўных прэміяў сам падбор лаўрэатаў ніколі не выглядае пераканаўча. Асабліва калі ўручае тыя прэміі кіраўнік краіны, які ў справах культуры мякка кажучы не душ. Калі ж казаць пра дзейснасць прэміявання, дык асабіста мне ўяўляецца нейкая яшчэ непрыдуманая літаратурная прэмія, якую заснуюць людзі незалежныя і багатыя. Праўда, гаварыць пра гэта яшчэ рана. У нашай краіне, дзе нацыянальная культура існуе на становішчы вінаватага, які мусіць або хавацца або апраўдвацца за тое, што ён ёсць, у краіне, дзе на такім самым становішчы знаходзіцца матэрыяльнае багацце, у гэткай краіне грошы і літаратура, мабыць, яшчэ не хутка адважуцца на плённае адкрытае супрацоўніцтва. Такі сам сабою склаўся несвяточны прагноз паўпадпольная культура, паўпадпольны бізнес і калядны дзед, які сёння хавае свае падарункі. Тым не менш сітуацыя выглядае досыць аптымістычна, бо ў прэміях ёсць вялікая радасць прадчування, а сама ідэя нацыянальных прэміяў разлітая ў паветры і дазваляе мноства фантазіяў. Тут няма нічога агульнага з афіцыёзным узнагароджваннем, бо рухавік гэтых фантазіяў, у спрадвечным імкненні чалавека дарыць і гэтым самым прыносіць радасць. Гэта была перадача Сергея Дубаўца вострая брама. У ёй удзельнічалі мастак Віктор Маркавец, літаратары Адам Глёбус, Алесь Аркуш і Андрей Дэнько.